Produced by GreekLatinAudio.com, Austin, Texas, August 2005. Luke chapter 11. Και γέννητο εν το είναι αυτον εν τόπο ταινί, προσευχόμενον, ως επαύσατο, είπεν της των μαθητών αυτού προς αυτον, Κύριε, δίδαξον ημάς προσεύχεστε, καθώς και Ιωάννης εδίδαξεν τους μαθητάς αυτού. Είπεν δε αυτής, όταν προσευχείστε, λέγεται, Πάτερ, αγιαστήτω το όνομα σου, ελτάτω η βασιλεία σου, τον άρτον ημών των επιουσιών, δίδου ημίν το κατήμεραν, και μην τά αμαρτίας ημών, και γαρ αυτοί αφιόμεν παντί οφείλονται ημίν, και μη εισινέγκης μας εις πειρασμόν. Και είπεν προς αυτούς, τις εξημών εξυφύλων, και πορεύσετε προς αυτόν μεζονικτίου, και είπε αυτό, φίλε, κρίσον μη τρισάρτους, επειδή φίλος μου παρεγένετο εξοδού με, και ουκ έχω παρατήσω αυτό. Κακίνος έσωτεν αποκριτής, είπε, μη μη κόπους παρέχε, ειδί η τύρα και και τα παιδεία μου με τη μου εις την κίτινησιν, ουδίνα με αναστάς δούνεσι. Λεγουίμεν ηκε ουδόσι αυτό αναστάς, δια το είναι φίλον αυτού, διάγε την ανηδίαν αυτού, εγερτής δόσι αυτό σον κρίζι καγό ημίν λέγω ετίτε και δοτήσετε ημίν, ζητήτε και ευρύσετε, κρούετε και ανοιγήσετε ημίν. ετών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει και το κρούοντι ανοιγήσετε. Τι να δε εξήμων τον πατέρα ητήσι ο βιός ητήν, μη ητήος όφιν αυτό επιδώσει, ή και ητήσι όν επιδώσει αυτό σκορπιόν. Ιον ημίς πονηροί υπάρχοντες είδατε δόματα αγατάδιδον ητής τεκνής πόσο μάλλον ο πατήρ, ο εξ ουρανού, δώσει πνευμάγιον της ετού αυτών. Και είν' εκ βάλων δαιμονίων κοφών, δε του δαιμονίου εξελτώντος, ελάλησεν ο κοφός, και εταύμασαν οι όκλοι. Τίνες δε εξ αυτών είπαν, δε εζεβούλ το αρκόντι των δαιμονίων εκ βάλει τα δαιμονία. Έτριδε πειράζοντες σημείων εξ ουρανού ζητούν παραπτού. Αυτός δε, ειδός αυτών τα διανοήματα, είπεν αυτής, Πάσα βασιλεία εφ' αυτήν διαμεριστήσα, ερημούτε, και οίκος επί οίκον πίπτη. Είδε και ο σατανάς εφ' εφιαυτόν διαμεριστή, πώς στατίσεται η βασιλεία αυτού, ότι λέγεται εν δε ζεβούλ εκβαλήν με τα δαιμονιά. Είδε και εγώ εν δε εκβάλλω τα δαιμονιά. Η βιή ημών εν την εκβάλλουσιν. Δια τούτο αυτοί ημών κριτέ έσονται. Idein εν tilo teju ego ek valuta demonia, ara eftasen efemasi Vasilia tu teju. Otano iskiros katoplismenos, filasi tini avtu avlin, en irini estin tai parkonta avtu. Επάνδε ισκυρότερος αυτού, επελτών νικήσει αυτόν, την πανοπλίαν αυτού έρι έφιεται επεπόθη, και τα σκύλ αυτού διαδίδωσιν. Ο μη ον κάτε μου εστίν, και ο μη συνάγων μου σκορπίζει. Όταν το ακάταρτον πνεύμα εξήλθει από του ανθρώπου, διέρχεται διανύδρων τόπων ζητούν αναπαύσιν, και μη ευρίσκον τότε λέγει, υποστρέψω εις τον οίκον μου, ότι εξήλθον, και ελτών ευρίσκει σκολαζόντα, σεσσαρωμένων και κεκοσμημένον. Τότε πορεύεται και παραλαμβάνει έτερα πνεύματα πονηρότερα για αυτού επτά, και εις ελτών τα κατοικεί εκεί, και γίνεται τα έσκατα του ανθρώπου εκείνο κύρωνα των πρώτων δε εν το λέγειν αυτον ταύτα, επάρασα τις φωνήν κοινή, εκ του όκλου, είπεν αυτό, μακαρία η κοιλία, η άσε, και μαστί, ους ετήλασας. Αυτός δε είπεν μενούν, μακαρί ακούοντες των λόγων του Θεού, και φυλάσσοντες. Τον δε οκλόν επατριζομένον ήρξα το λεγίν, η γενιά αυτή, η γενιά πονηρά εστιν, σημειών ζητή, και σημειών ουδοτίσετη αυτή, η μύτο σημειών διονά. Καθώς καραγέννητο το Ιωνάς της Νινεβίτης Σιμεών, ούτως έστηκε ο βιός του ανθρώπου τη γενιά ταυτή. Βασίλισσα νότου εγγερτήσεται εν τη κρίση μετά των ανδρών της γενιάς ταυτής και κατακρίνει αυτούς ότι ήλτε νεκ των περάτων της γης ακούστε την σοφίαν Σολομόνος και ιδού πλέον ο Σολομόνος όδε άνδρες Νινεβίτε αναστήσονται εν τη κρίση μετά της γενιάς ταυτής, και κατακρινούσιν αυτήν ότι μετενόησαν εις το κήρυγμα Γιώνα, και ειδού πλέον Γιώνα οδε. Ουδείς λίχνον αψάς, εις κρύπτην τίτησιν, ούτε υπό των μόδιον, αλλά επί την λιχνιάν, ή να οι το φως βλέπωσιν, ο του σώματος έστειν ο οφθαλμός σου, όταν ο οφθαλμός σου απλούσιε και όλον το σώμα σου φωτεινόν έστειν. Επάντε πονερός ή και το σώμα σου σκοτεινόν. Σκόπιον μη το φως το ένσι σκότος έστειν. Ιον το σώμα σου όλον φωτεινόν, μη έχον μέρος τη σκοτεινόν. Έστε φωτεινόν όλον, ως όταν ο λίχνος αστραπή φωτίζησε. δε το λαλίσε, ερώτα αυτον φαρισαίος, όπως αριστήσει παραβτώ εισελτώνται ανέπεσεν. Ο δε Φαρισαίος ειδών εταύμασεν ότι ου πρώτον ευαπτίστη πρώτου αριστού. αριστού. δε ο Κύριος προς αυτόν, νυν ημίσι Φαρισαίοι, το έξωτεν του ποτηριού και του πίνακος καταρίζεται, το δε έσωτεν ημών γέμι αρπαγής και πονδρίας. Αφρονες, ούχο ποιήσας το έξωτεν και το έσωτεν επίησεν, πλην τα ενόντα δότε ελεημοσύνην, και ειδού πάντα καταράημιν εστιν. Αλλά αλαουέιμιν της Φαρισαίας, ότι αποδεκατούτε το ιδιώσμον και το πήγανον και πανλάχανον και παρέκεστε την κρίζην και την αγάπην του Θεού, ταύτα δε εδιεπίησε τα κίνα μη παρίνε. Βέιμιν της Φαρισαίας ότι αγαπάτε την πρωτοκατεδρίαν εν τες συναγωγές και τους ασπασμούς εν τες αγορές. Βέιμιν ότι ως τα μνημεία τα άδειλα και οι άνθρωποι υπεριπατούντες επάνω ουκ είδασεν. Αποκριτής δε της των νομικών λέγει αυτό, διδάσκαλε, ταύτα λεγόν και ημάς υβρίζεις, όδε είπεν, και ημίν της νομικής, βέι ότι φορτίζεται τους ανθρώπους φορτία δυσβάστακτα, και αυτοί, εν των δακτύλων ημών, ου προσψάβεται της φορτής. μην ότι οικοδομείται τα μνημεία των προφητών, οι διπατέρες ημών απεκτείναν αυτούς. Άρα μάρτυρες έστε και συνευδοκείται της εργής των πατέρων ημών ότι αυτοί μεν απέκτηναν αυτούς, ημίστε οικοδομείτε. Δια τούτο και η σοφία του Θεού είπεν αποστέλω εις αυτούς προφητάς και αποστόλους, και εξ αυτών αποκτένωσιν και διώξουσιν, ή να εξητηθεί το αίμα πάντων των προφητών το αγχημένον από καταβολής κόσμου από της γενιάς ταυτής, από αίματος Αβέλ έως αίματος Ζαχαρίου, του Απολωμένου, μεταξύ το θυσιαστηρίου και του οίκου, ναι λεγουήμιν εξητηθήσετε από της γενιάς ταυτής. Βοήμιν της νομικής, ότι ήρατε την κλίδα της γνώσεως, αυτή ουκ εισήλτατε και τους εισερχομένους εκολύσατε. Κατήτεν εξελτώντος αυτού, ήρξαν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, δεινός ενεχήν και αποστοματίζειν αυτόν περιπλειώνων, ενεδρεύοντες αυτόν, τυρεύσετι εκ του στόματος αυτού.